Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Քաշաթաղի շրջանը տոնում է կազմավորման 30-ամյակը։ Սեմինար քննարկում Արցախի գիտական կենտրոնում։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի երեխաները ցուցադրել են իրենց ձեռքի աշխատանքները։ Ստեփանակերտում նշվել է գթության մայր հասարակական կազմակերպության տասնամյակը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր Մարտակերտ քաղաքում ներկայ է գտնվել Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանային բաժնի կապիտալ վերանորոգված շենքի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանային բաժինների աշխատանքային եւ շենքային պայմանների բարելավման անհրաժեշտությունը, դա համարելով ծառայության արդյունավետ իրականացման կարևոր պայմաններից մեկը։ Քաշաթաղի շրջանը տոնում է կազմավորման 25-ամյակը։ 1993 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ԼՂՀ Պաշտպանության պետական կոմիտեի հրամանագրով ստեղծվել է Քաշաթաղի վարչակազմը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Մոտ 3380 քառակուսի կիլոմետր տարածքով շրջան ունի 100-ից ավելի բնակեցված բնակավայր, ընկրված 4 քաղաքային եւ 50 գյուղական համայնքներում եւ իր մեջ է առել պատմական մեծարգիս Շունիկ եւ Արցախ աշխարհների մի քանի գավառ ու գավառակ, որոնցից մի մասը խորթային կարգերի կազմավորման սկզբում բռնակցվել էին Ադրբեջանի Հանրապետության Լաչինի, Կուպատուի եւ Զանգելանի շրջաներին։ Շրջենտրոն Բերձորը ազատագրվելով 1992 թվականի մայիսի 18-ին դարձավ կապող կամուրջ մայր Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Այժմ Քաշաթաղում մշակվում է մոտ 25000 հեկտար հողատարածք։ Հակարիկ հետն ու նրա վտակներն ապահում են շրջանի ջրային խնդիրները։ Քաշաթաղը հարուստ է պատմամշակութային հոգևոր հուշարձաններով։ Շրջանում գործում է 54 դպրոց։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ՄՍՄՆ-ի ճակատամարտի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում երեք Արցախի գիտական կենտրոնում տեղի է ունեցել գիտական սեմինար քննարկում Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Արցախն ինքնորոշման համար մղվող մարտերում 1918-ից 1920 թվականներին թեմայով ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության եւ գիտական կենտրոնի նախաձեռնած գիտական սեմինարը մեկնարկել է Երևանում, իսկ երկրորդ նիստն Արցախում էր։ Բացման խոսքում կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը համոզմունք հայտնեց, որ գիտական սեմինարի քննարկումներում ընդգրկված զեկույցներն ունեն նաեւ գործնական նշանակություն թե 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ թե 20-րդ դարի 80-ականներին սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժումը հիշեցնում են մեզ մեր ուժեղ կողմերը։ Ճշնամու առաջ երբեք գլուխ չխոնարելու, ինքնակազմակերպվելու, միաբանվելու եւ ռազմարվեստի փայլուն դասեր տալու կարողությունը։ Ակնկալիքս է, որ այսօրվա մեր գիտական սեմինարը ոչ միայն լույս սփռի մեկդարյա հիշողություն ունեցող այդ անցքերի վրա, այլև օրվագծի ապագայի տեսլականը եւ այն, թե ինչ ինչպես պետք է դիմագրավենք ներկա մարտահրավերները։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Խաղաղագետ Ալեքսանդր Մանասյանն իր զեկույցում ներկայացրեց ինքնորոշման համար Արցախահայության 100-ամյա պայքարը իրադարձային հենքի եւ պատմակաղաքական արդյունքների լույսի ներքո։ Ադրբեջան-Արցախ դիմակայության 3 փուլ առնվազն կարելի առանձնացնել նախախորտային, խորտային եւ հետխորտային, եւ եթե մենք միայն շեշտադրումները դնում ենք եւ փորձում ենք խնդիրը իմաստավորել միայն ես վերջին 30 տարիների փորձի վրա, մեր հակառակորդը իր հնարավորությունը ստանում խեղելու նույնիսկ այդ этаպի փաստերը։ Ես ուզում եմ ուղղակի շեշտել հետեւյալը, որ երբ մենք այդ խնդիրը մեր կոնֆլիկտը ներկայացնում ենք որպես 100 տարվա կոնֆլիկտ եւ 100 տարվա դիմակայություն, այլ կերպար է բացվում հակամարտության, քան թե մենք ասենք, որ դա սկսվել է ԽՍՀՄ լուծարման կոնտեքստում։ Այդ մեծ խորքի վրա դիտելը հայրամյա կոնֆլիկտի կերպարի ճիշտ բացահայտումը կօգնի մեզ նաև այսօրվա հարցերում, կօգնի մեզ հասկանալու մեր հակառակորդի վար, կօգնի մեզ հասկանալու մեր օրյա հարցադրումները, միացում, անկախություն, որ միջև հիմա գնում են դրանց ճիշտ պատասխանները գտնելու։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վարան Բալայանի խոսքով 100-ամյա վաղեմության պատմական իրադարձությունները ներկայումս հիմք են տալիս դիվանագիտական մի շարք առավելություններ ունենալ։ Ընդհանուր առմամբ մեր Արցախյան հարցը երբ փորձ է կարող լուծվել միջազգային իրավունքի հետևյալ սկզբունքներով ինքնորոշման իրավունքի, տարածքային ամբողջականության եւ ուժի չկիրառման միջոցով պիտի ասել, որ ցավոք սրտի ավելի շատ դիվանագիտություն ծանրացել է ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի վրա, բայց իրականում մենք կարող ենք նաեւ հանգիստ խոսել տարածքային ամբողջականության սկզբունքով։ Մեր հարցը կարող ենք լուծել եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքով, եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքով եւ համաշխարհային հանրության էլ այդ ձեւով պետք է ներկայացնենք, որ իսկապես մեր նախորդ ժամանակահատվածի պատմական իրադարձություններն էլ հենց դրա դրա մասին են վկայում, վկայում են, որ միջև ուսավաթական Ադրբեջանի հայտ գալը 18 թվականի մայիս մենք Արցախում արդեն պետականություն ունեինք։ Հայ պատմագրության մեջ մսմնայի ճակատամարտի լուսաբանման թեմային է անդրադարձել պատմական գիտությունների թեկնածու Մհեր Հարությունյանը, իսկ Արցախում 1918-ից 20 թվականների էթնիկական գործընթացների վերաբերյալ զեկույց կարդաց մշակույթի երիտասարդության եւ զբոսաշրջության նախարար ազգագրագետ Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Գիտական սեմինարի պատմական հետաքրքրաշարժ փաստերով հագեցած մյուս զեկույցների ու քննարկումների ընթացքում որպես հատկանշական իրողություն շեշտադրվեց, որ դեռևս 20-րդ դարասկզբին Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարը միջազգային ճանաչում էր ստացել։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սու-25 մարտական ինքնաթիռը, որի հետ կապը ընդհատվել էր, հայտնաբերվել է Մարալիկի տարածաշրջանի լեռներում Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Մահացած օթաչուններն են փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը, մայոր Մովսես Մանուկյանը։ Ցավակցում ենք, գրել է նա։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ այսօր ժամը 10:20-ի սահմաններում կորել է կապը ամենօրյա մարտական պատրաստության պլանով ուսումնամարզական թրիչ իրականացնող Հայաստանի զինված ուժերի Սու-25 մարտական ինքնաթիռի հետ։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Իգնատիրը թրիշկային երթուղի էր դուրս եկել Գյումրիի օթանավակայանից։ Հայաստանի զինված ուժերի Su-25 Իգնատիրի վթարի եւ օթաչուների զոհվելու կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Մեր վշտակցությունն ենք բերում օթաչուների ընտանիքներին եւ հարազատներին, աղոթելով զոհվածների հոգիների հանգստության համար ասված է Մայր Աթորի տեղեկատվական համակարգի տարածած հաղորդագրությունում։ Այսօր Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծում Մարտունու շրջանի Կորոպատկինո բնակավայրից դեպի հարավ-արևելք ընկած հատվածում։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Պետական Դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հարինակիստերի հետ կապերի կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։ Ես բավարար չափով չեմ հիշում, թե ինչպես է զարգացել բանակցային գործընթացը։ Ռուսաստանի համար Ղարաբաղը խորհրդային միության փլուզումն էր հիշեցնում։ Դժվար էր հրաապարակային ելույթ ունենալ այս մասին, որևէտև ցանկություն կար լավ հարաբերություններ պահել հարևան Ադրբեջանի հետ, ասել է Զատուլինը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը մեծացնում է լարվածությունը մարդկանց սև ցուցակներում ընդգրկելով եւ այլ պետությունների տարածներում ձերբակալելով, ինչպես դա եղավ բլոգեր Լապշինի պարագայում։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանի համար էլ Ղարաբաղի հարցի շուրջ լարվածության մեծացումը նպաստավոր չէ։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը աշխատանքային շրջայցով եղել է զինված ուժերի մի շարք զորամասերում։ Ցանոթանալով զորամասերի առօրյա ծառայությանը, զինծառայողների մարտական պատրաստության վիճակին, զինտեխնիկայի պահպանման ու սպասարկման պայմաններին, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը արձանագրել է, որ ամեն ինչ արվում է թե զինծառայողների կենցաղային պայմանների բարելավման, թե ծառայության առավել արդյունավետ կազմակերպման ուղղությամբ։ Արտակ Դավթյանը եղել է նաև խաղաղապահ ստորաբաժանումներից մեկում։ Ազնակազմի հետ հանդիպան ընթացքում նա անդրադարձել է տարածաշրջանային զարգացումներին եւ անվտանգության խնդիրներին ու այդ համատեքստում խաղաղապահների գործառույթներին եւ առաքելությանը։ Արցախում օրերս հանրության ուշադրությանը ներկայացված խաղաղության տեսլական թեմայով հետազոտությունը, որը իրականացրել է բրիտանական միջազգային տագնապ կազմակերպությունը, ըստ էության ժողովրդական դիվանագիտության դրսևորում է։ Ինչպես հայտնի է, ժողովրդական դիվանագիտությունը հասարակությունների միջև ոչ պաշտոնական շփումներն են։ Մի երևույթ, որը հատուկ է ժողովրդավարական երկրներին եւ գրեթե բացառված ավտորիտար համակարգերում։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ադրբեջանի հետ հայկական պետություններն իրականում ունեն ժողովրդական դիվանագիտության որոշ փորձ, մեծ զրույցում հիշեց ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը, բայց չպետք է կարծել, թե դա հեշտ գործընթաց է, որին կարելի է բարձունակ մոտեցում ցուցաբերել։ Խնդրին պետք է մոտենալ հիշելով ու հաշվի առնելով անցյալի փորձի pašարը։ Նա պատմեց նախկինում տեղի ունեցած հանրային տիրույթում Ադրբեջանի հետ փոխգործակցության արդյունքների մասին։ Չունենալով պետական կապ հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության շնորհիվ ուղղակի հարյուրավոր եթե չասեմ ավել մարդիկ իրենց ճակատագիրը ինչպես ասում են դրական ավարտ ունեցավ այնինչ Իլհամ Ալիևի քաղաքականության մեջ ոչ թե դա ամբողջովին բացառվում է այլ նա սկսել է բացի բաց այնպիսի քարոշչություն որը միջազգային որոշ պայմանագրերով պետք է բնութագրել որպես ցեղասպանական հրետորաբանություն։ Ձեզ ճիշտ եմ հասկացել, որ դուք կողմ եք հանրության։ Ոչ թե կողմ եմ, ես գտնում եմ, որ հանցագործություն է դա ճանել։ Եթե մենք չենք անում դա երկկողմանի, ստացվում է, որ առնվազն մի կողմը, որը դա արգելում է, պատրաստվում է նոր ցեղասպանության։ Ժողովրդական դիվանագիտությունը Լարիսա Ալավերդյանի բնորոշմամբ կարող է նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության մշակույթի ձևավորմանն ու հաստատմանը, բայց դրա համար անհրաժեշտ է հակամարտող երկու կողմերի ցանկությունը։ Տարածաշրջանի ժողովուրդները անշուշտ պետք է ապրեն խաղաղ եւ բարեդրացիական հարաբերությունների մեջ, բայց այդպիսի նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ են բոլորովին այլ գործիքներ։ Պետք է հմտություններ եւ պետք է մենք վերջապես որևէ առումով ունենանք սիմետրիային մոտ վիճակներ Ադրբեջանում, այն վիճակում։ Քանի որ դա չկա, մենք պետք է ընտրենք ամենևին ուրիշ մեթոդներ։ Երբ որ վիճակը ասիմետրիկ է, պարզ է որ այդպիսի գործիքակազմը ավելի ու ավելի պետք է ոսկերչական ճշտգործությամբ օգտագործես։ Երբ որ կարծում են որ խաղաղության մշակույթը դա կներեք այսպես մի հասարակ բան է, դա մոլորություն հնարավորություն է։ Դառնալով խաղաղության տեսլական հետազոտությանը, որ մեր ուշադրությանն է ներկայացրել Ստեփանակերտի մամուլի ակումբը, նշենք, որ նրա նախագահ Գեգան Բաղդասարյանի խոստովանությամբ այն այնուամենայնիվ ունի կասկածանքի տեղիք տվող որոշակի չափաբաժին, որքանով են հավաստի այն տվյալները, որոնք ներկայացվել եւ քննարկման նյութ են դարձել նշված հետազոտության արդյունքում։ Այս ուսումնասիրության մեջ մեր փորձագետներից մի քանիսը անդրադառնում են ձեր տված հարցին։ Ինքս էլ հասկանում եմ, որ կասկածի կասկածի տեղի գտող հանգամանքներ կան։ Ընդ որում, երբ ես ասում եմ, Սամյան չի նշանակում, որ այդ կասկածները կան Ադրբեջանում անցկացված հարցման նկատմամբ։ Նույնը կարող է շատ հանգիստ լինել թե Հայաստանի պարագայում, թե Արցախի պարագայում։ Ավելին ասեմ, դες շատ բան կախված էր նաև հարցազրուցավարներից։ Իր, ասենք, պետական քարոշչության ընկալման իր մակարդակից, գործի նկատմամբ պատասխան հանրապետության իր մակարդակից։ Հասկանալով այս ամենը, մենք փորձել ենք ձևավորել մի այնպիսի թիմ, որում այս ռիսկը շատ քիչ է։ Ես հասկանում եմ, որ 100% հավաստիություն չկա այս ուսումնասիրության մեջ։ Կա որոշակի տոկոս, որ կասկածի տեղի է տալիս, չեմ բացառում, բայց կարող եմ երաշխավորել, որ հիմնականում մեծամասամբ ուսումնասիրության արդյունքները համապատասխանում են ուսումնասիրության տվյալների։ Հիմնականում ես վստահ եմ, որ այն հավաստի է։ Չմոռանանք, ժողովրդական դիվանագիտության առաջին հատկանիշն այն է, որ այն հատուկ է ժողովրդավարական երկրներին ու գրեթե բացառված բռնապետական հասարակարգերում։ Այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանն անընդհատ խոչընդոտներ է հարուցում միջանրային երկխոսության կայացման խնդրում, ինքնին վկայում է, որ այն բռնապետական երկիր է, եւ հարցը թե որքանով ճիշտ ու ժամանակին է Արցախում հանրային քննարկման օրակարգ մտցվել այսպես կոչված խաղաղության տեսլականը, տակավին բաց է մնում Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հաշմանդամների միջազգային օրվան նվիրված Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը Մայրաքաղաքի պատկերասրահում կազմակերպել է ցուցահանդես։ Կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի խոսքով աշխարհում չկա մի պետություն, որին չմտահոգի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հիմնախնդիրները։ Վերականգնողական կենտրոնը բաց է բոլորի համար, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ։ Հոգուտ մեր քաղաքացիների առողջության մենք պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր կառույցների հետ։ Հուսով ենք, որ ապագայում մենք կունենանք ģեր ժամանակակից վերականգնողական կենտրոն, նշել է Վարդան Թադևոսյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ 2000-ից մինչև 2018 թվականի հունիս ամիսը կենտրոնում 67426 բժվողների ամբուլատոր եւ 3530 ստացիոնար բուժում է կազմակերպվել։ Ստեփանակերտում նշվել է գտության մայր մշակութային բարեգործական հասարակական գազམ་ակերպության տասնամյակը։ Գազམ་ակերպության նախագահ Իրինա Քեշիշյանը նշել է, որ զբաղվում են հաշվանդամ եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հարցերով։ Մեր նպատակն է վերոնշյալ խմբի երեխաներին ինտեգրել հասարակության մեջ, նրանց համար ստեղծել հետաքրքիր առօրյա։ Գազམ་ակերպությանը մշտապես օգնում են Արցախի եւ Սփյուռքի բարերարները ասել է Իրինա Քեչիշյանը հավելելով, որ գազམ་ակերպությունում ընդգրկված է 40 անդամ, շուրջ 25 կամավորական։ Գրիմի Սիմֆերոպոլի օթանավակայանը անվանակոչելու քվեարկությունում մասնակիցների մեծ մասը կողմ է արտահայտվել հայտնի ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու անունով կոչելու օկտին։ Կողմ է քվեարկել 133154 մարդ, կամ հարցման մասնակիցների 52%-ը։ Լավագույն երեկում են հայտնվել նաև Կայսրուհի Եկատերինա II-ը եւ ծովակալ Պավել Նախիմովը։ Ղրիմի օթանավակայանի անվանակոչման հարցմանը մասնակցել է ավելի քան 255 հազար մարդ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների գործակալությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփ Ալցմիդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ռուսական կողմում կուտակված են մնում 320 բեռնատար ավտոմեքենաներ։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամատություն ժամանակ առ ժամանակ տեղուններ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 6, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։